Que nos van a decir, no pueden nada que nos van a decir. Si seguimos nuestra. Que nos van a decir, ey, ey, no pueden acotar nada que nos van a decir. Ey, si seguimos la nuestra, que nos van a decir, ey pueden acotar nada que nos van a decir. Ey, si seguimos la nuestra, me parece muy divertido. Calmar sin ningún motivo. Con nosotros no tuvieron dios. Si me tiran acostado, sigo. Trato de tomarlo muy tranquilo. Con Dari, con Zapa, con Milo. No quiero discutir conmigo. Me parece un lío, así que. ¿Dónde están los que estaban a mi lado? Se fueron hablando acostados. Porque quedaron frustrados. Quieren volver para tener este flow cargado. Se fueron por fama. Ya no dicen nada. Porque tanto drama? No, no dicen nada. Ahora duermo tranquilo en mi cama. Se alejaron lo que no esperaba. Avanzamos, llegamos a los flamas. Y una chica que me ama. Que nos van a decir? Ey, ey. No pueden acotar nada que nos van a decir. Ey. Si seguimos la nuestra, que nos van a decir? Ey, ey. No pueden acotar nada que nos van a decir. Ey. Si seguimos la nuestra. Hicimos las paces bien, superaste la fase que hablaban de clase, ne. cortaste el enlace, men Para vos, para dos, para mí también. Es básico y clásico lo que hago cien El que de otro se fía perderá más bien. que nos van a decir? Ey, ey, no pueden acotar nada, que nos van a decir? Ey, si seguimos la nuestra, que nos van a decir? seguimos en nuestra.